labrīt! Prieks redzēju uz visu. Jā, paldies. It, uh, it's a joy to be here this morning. Ir prieks būt šeit, šajā rītā. And uh, for me, I love testimony time. Un man pašam man ļoti patīk tas liecību laiks. And uh, so I'm very encouraged by the testimonies today morning. Un liecības man ir ļoti iedrošina. You know, I also have a testimony. Man arī ir liecība. Uh, for those who know that uh, we expecting our fourth child in December. Priekš tiem, kuri nezin, mēs gaidām savu ceturto bērniņu, kas būs decembrī, kam jāpiedzimst. And uh, Liga is doing fine, by the way. Thank Liga you for praying. labi. Uh, I was thinking of coming yesterday evening to stay overnight here Es biju domājis vakar vakarā ierasties kuldīgā. But last moment I saw that my wife needed a lot of help. Taču, nu, pēdējā mirklī es tā, nu, pamanīju, ka manai sieviņai vajadzīga tāda, nu, uh, liela palīdzība. Stomach is huge. Vēders ir liels. It's a lot of activity going on inside. Un tad aktivitāte notiek tajā puncē. And she needs a lot of help un viņai arī nu, ir nepieciešama palīdzība. So, uh, that's why I didn't come last evening. Tāpēc es neierados vakar vakarā. So she wanted to, she told me long time back that she wants to have the baby at home. Un, nu, she wants the delivery process at home. Laiciņa atpakaļ viņa nu, tā pateica, ka viņa vēlētos, lai bērniņš piedzimst mājās, mājas apstākļos. So I said, okay, labi, whatever you want. It's, nu, un tad nu, es teicu, nu, visu, ko tu vēlies. But then um, I got to know that they increased the price and it was around 600 lats. Uh, un tad es uzzināju, ka viņi pacēla tās cenas, it was or it is. Yeah, it is now. Nu, tagad ir 600 lati, lai piedzemdētu mājās. For the jāmaksā. midwife to come home Lai and... Uh, vecmātei, lai viņi and all the things. ierastos un palīdzētu. So I didn't tell my wife, but inside I was really worried. Un to es nepateicu savai sievai, taču iekšēji es biju noreizējies. And I was like, God help. Es teicu, Dievs palīdze. Anyway, last week the that organization called my wife and said that somebody sponsored the whole thing. Un pagājušajā nedēļā manai sieviņai pazvanīja un teica, ka no nu, organizācija ir nu, yeah. nosponsorējusi. So it's not from the church, the member is, this person is not from the church. Tā, tas cilvēks nav no draudzes. So we like, <laughs> whew, praise the Lord. Uh, so I'm really thankful to God for the way He's providing. And very thankful to the church for praying. Un arī esmu pateicīgs draudzēji par We still don't know if it's a boy or a girl. Mēs doesn't want to know. nezinām, kas būs puisīts vai Uh, but I, I think I'll get to know somehow very soon. Taču kaut kādā veidā es tomēr zinu, ka drīz es uzzināšu, so, kas būs. Uh, please keep praying. Uh, Lūdzu, turpiniet lūgt. The baby is expected somewhere in December. Kaut kur decembra Sometime, vidū yeah. ir jāpiedzimst. Liga told me the date, but I forgot. Liga man pateica to datumu, bet es aizmirsu. Yeah. 17. It's like his birthday. Tiešām? 17. <laughs> decembris ir ārta cenšas, jā, how did you... No. <laughs> uh, Christine, okay, labi, labi. Yeah. Anyway, so um, I'm also encouraged by what the church, what's going on in the church here. Man arī iedrošina tas, kas notiek draudzē šeit. Um, sorry for not being here for a long time. Es atvainojos, ka es tādu ilgu laiku neesmu bijis draudzē. But I'm thankful to see you all staying faithful. Yeah. Taču esmu pateicīgs redzot to, ka jūs esat uh, uzticami. And uh, and I loved what uh, got this flow here. See this thing here. Probably that that curtain there. Yeah. Apgaismojums. Oh, paldies. <laughs> um, you know, one of the blessings, uh, one of the things I I keep telling the church, uh, the churches in Urmel and Riga. Viena uh, lieta, viena no svētībām, par ko es turpinu teikt arī Jurmalā un Rīgā draudzē. Value what God has given you. <clears throat> nu, novērtējiet to, ko Dievs jums ir devis. Value spiritual family. Nu, tā kā garīgā ģimenē novērtējiet. Value the brother, the sister that is sitting next to you. Nu, novērtējiet to brāli vai māsu, kas jums sēž blakām tagad. Well, we... We'll, we'll understand this when we stand before God. Mēs to sapratīsim tad, kad mēs stāvēsim Dievu priekšā. Which we all will one day. Mēs visi stāvēsim Dievu priekšā kādu that, dienu. That this brother, the sister that is sitting right next to you. Un tas vai māsa, kas sēž jums And the spiritual family that God has given us. Un tā garīgā ģimene, ko Dievs mums ir devis. Is the greatest blessings. Ir tā pat lielākā svētība. That God has blessed each one of us with. Ka Dievs ir svētījis vienam ar otru. So please appreciate each other. Un lūdzu, novērtējiet uh, when, viens it, otru. when it's possible, send an SMS to each other. Uh, ja ir iespējams, aizsūtiet kādu īziņu. Just encouraging your brother, your sister. Vienkārši iedrošinot savu vai māsu. And rejoice with your brother. Un priecājieties, daliet prieku kopā ar savu I remember when Arthur uh, let, uh, told us about the prayer breakfast. Un es atceros, kad uh, Arts pastāstīja par, šo, par šīm lūkšanas And I told him, yeah, be encouraged and go for it. Un es teicu, jā, es iedrošināts un dodies uz tām. And that Friday morning we men were having prayers. Un piekdienas rītā mums vīriem ir lūkšanas. And we took some time to pray for him. And, Mēs arī kādu laiku lūkšanās, lūdzot par viņu. And I remember the feeling among the guys as we were praying. Un es arī atceros to sajūtu tajā mirklī, tad, kad mēs lūdzām starp mums vīriem. You know, just that oneness. Oneness, like unity. Yeah, the unity. Nu, tās tā kā vienotības, kopības tāda sajūta. Which is very important for us. Kas ir ļoti svarīga mums. So thank you, church, for praying for each other and, and encouraging each other. Esmu pateicīgs uh, par to, ka draudzi jūs lūdzat viens par otru un iedrošina. And please guard this unity. Un sargājiet arī šo vienotību. Amen? Amen. Thank you. So let's pray together before we go to the Word. Lūksim kopā pirms mēs. Father, in Jesus' name. Jēzus vārdā. Thank you for this beautiful morning. Es pateicos par šo brīnišķīgo rītu. And thank you for who you are. Un es pateicos par to, kas esi tu. Last night we slept. Pagājušajā naktī mēs gulējām. Today we awoke. Šodien mēs esam pamodušies. Because you sustained us. Jo tu protected us. Jo tu esi mūs pasargājis. Thank you, God, for life. Paldies Dievs par dzīvi. Thank dzīvību, you for strength. Par spēku. Thank you for grace. Un par uh, žēlstību. Thank you that we are your children. Un es pateicos, ka mēs visi esam tavi bērni. Thank you that we belong to you. Paldies, ka mēs tev piederam. Thank you that you are with us. Paldies, ka tu esi kopā ar mums. Thank you that you are our guide. Un paldies, ka tu esi tas, kas mūs vada. Precious Lord. Dārgais Dievs. It is never easy to stand with your word. Nekad nav viegli stāvēt un runāt tavu vārdu. Because it's not man's word. Jo tas nav cilvēka vārds. It is your word. Tas ir tavs vārds. You, the creator of the entire universe. Tu, kas radīji visu universu. It's your word. Tas ir tavs vārds. None of us neviens no mums are worthy to stand and speak your word. nav cienīgs, mm, lai stāvētu un runātu tavus vārdus. We need your grace. Mums ir vajadzīga tava žēlstība. The word is yours. Vārds ir tavs. We are yours. Mēs esam tavi. I am yours. Es esmu tavs. Help us. Palīdzi mums. Let it not be man speaking. Lai nav, ka cilvēks runā. But let it be the Holy Spirit bet lai būtu svētais gars, speaking to your precious people. runāt uz taviem dārgajiem cilvēkiem. Let every word that comes out of my mouth Lai katrs vārds, kas iznāk no manas mutes, be the words that you have put in my mouth. būtu vārdi, ko tu esi ielicis manā mutē. Let your word Ka tavs come, vārds, come out in simplest array lai tavs vārds, iznākot ārā, viņš būtu vienkāršs and in power un spēcināts, spēcīgs and in purity. un šķīstīts. The kingdom is yours, Lord. Valstība ir tava. We give you thanks and praise. Mēs tev pateicamies un slavējam. Cover us with your mercy. Pārklāj mūs ar savu žēlstību. Thank you, God, for everything. Paldies Tev, Dievs, par visu. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. There is one word that came into my heart. Uh, Ir viens vārds, kas nu, nāca manā sirdī. As I was thinking about what to speak today morning. Tad, kad es uh, domāju par ko padalīties šajā rītā. I I don't have uh, I don't have uh, notes here. Don't have, no? I don't have any Man notes. nav So I'm just I'm just So just a few scriptures and I'm going to share from them. Kāds, nu, pāris raksturvietas, par ko es padalīšos. There is this word which is so powerful. Ir kāds vārds, kas ir ļoti spēcīgs. Simple, but very powerful. Vienkārši, bet ļoti spēcīgs. We use this word quite often in our conversation. Mēs to savās sarunās ļoti bieži lietojam. And this word is called one. Un šis vārds ir viens. From one begins every other number. No vieninieka, no viena tad sākās arī viss pārējais. You cannot have two without one. Nu, nevar būt divi, ja tur nav viens. You cannot have ten without one. Nu, desmit, ja tur nebūs viens. You cannot have a million without one. Ja ne, nu, nevarēs būt tūkstots, ja tur nebūs viens. One is a very powerful word. Viens ir ļoti spēcīgs vārds. And I in my spirit the Lord laying this particular word Un es arī tā jūtu savā garā, ka nu, Dievs dod šo about the importance of one. Par, par, šī vārdu, nu, par svarīgumu, par šī viena svarīgumu. Jesus says something very powerful in the book of Matthew. Mateja evanģēlijā Jēzus saka kaut ko tādu spēcīgu. Chapter 6 verse 24 he says no one can serve two masters. Mateja 6:24 neviens nevar kalpot diviem kungiem. You cannot. Tas nav iespējams. You cannot serve God and mammon. Uh, nevar kalpot Dievam un mamonam. You cannot serve Sam and God. Nevar kalpot semam un dievam. You cannot serve God and you. Nevar kalpot dievam un sev pašam. You cannot serve God and the church. Nevar kalpot dievam un draudzē. You cannot serve God and your job. Nevar kalpot dievam un savam darbam. You cannot serve God and the country. Nevar kalpot dievam un savai valstī. You cannot serve two masters. Nevar diviem kungiem kalpot. Very simple gospel. Ļoti vienkāršs evaņģēlijs. Yeah, there is second place, third place, fourth, fifth, but the first you cannot have two things there. Jā, ir arī otrā vieta, trešā, ceturtā, bet pirmajā vietā tas nevar būt. Even when he even when God speaks about marriage, he Pat ja Dievs, kad runā par laulību, this is God's principle. Tas ir Dieva princips. Man shall leave his father and mother. Vīrs atstās savu māti un tēvu. And he and his wife, they join together and the two they become one. Un savienosies ar savu sievu un šie divi kļūst kā viens. It's biblical principle. Tas ir biblisks princips. The Father, the Son, the Holy Spirit, three but one. Ir tēvs, dēls un svētais gars, taču visi šie trīs ir viens. the classic verses in the scriptures Kas ir tās klasiskās raksturvietas? where Jesus talks about Kad The Jēzus runā par valstību. he says, "No, no, no, no, no, do not worry about tomorrow and all Viņš those saka, things, neraidzējieties par rītdienu un vēl kādas lietas, but seek first bet uh, dzeniet, nekleju pirma, dzenieties pa priekšu. zeniti pirma. If one aim for one thing, un par to pirmo lietu cīnīties. The kingdom of God. Par Dieva valstību. Everything else will follow you. Viss tas pārējais sekos jums. Simple thing. Vienkārša lieta. But very powerful. Taču ļoti spēcīga. And on this word, un šajā vārdā, the enemy attacks us a lot. Ienaidnieks ļoti uzbrūk. I want us to read an interesting story. Es gribētu, ka izlasam mēs tādu interesantu stāstu. Uh, Luke chapter 10. Uh, Lūks evaņģēlijas desmitā nodaļa. Luke chapter 10. verse 38 onwards. Let's read together. Okay? 38. pants. Kopā lasīsim. Luke chapter 10. How many of you, how many of you, okay, how many of us love the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Cik daudz no mums mīl, mīlam Jēzu kā savu kungu un Lūdzu. Now, how many of you have your Bibles with you? Un cik daudziem jums ir bībelīts līdzi? I don't want to talk more about this. Es par to, es par to negribu vairāk plašāk bet runāt. jūs saprot, kā es domāju. Ko? Jā. <laughs> Dieva vārds, Dieva vārds sākiet, kā mūsu, kā Dieva vārda ir zobens. Ārst? As zobens. Ja? As zobens. Tāpēc, jā, ja tavā rokas nav zobens, tad eh, šito, šito nav spēks. Zobens ir spēks. <laughs> Labi. Lūk, eh, desmit, 38 un, un turpināt. Ja? Tālāk vēl. Tālāk. Līdz 42, laikam, līdz beigām, nu, ja? Beigām, līdz beigām. Ja? Let's read together. One, two, three. Kopā lasīsim. Mēs visu kopā, ja? Lūdzu, viens, divi, trīs. Atradījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Tur kāda sieva Marta vārdā uzņēma viņu savā namā. Labi. Un viņai bija māsa. Ah. Vārdā Marija. Marija. Apsēdusies pie tā kunga kājām klausījās viņas vārdos. Aizņemta. Aizņemt ar daudzam rūpēm par to, ka Kā viņu, viņu apkalpot pienāca un sacīja. Kungs, vai tu nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jau viņa, lai viņa māsa. Bet tas kungs viņa atbildē sacīdams: Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzam lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marijā sev izraudījušies labu dālu, un tā viņa netaps aizņemta. Atņemta. Nu jā, jūs saprotat. who welcomed Jesus. Kurš eh, nu, kā, aicināja Jēzu? Oh, it's a hard question. Difficult. <laughs> Difficult jautājums. Who welcomed Jesus kur, in the story? Nu, kura eh, nu, tā kā uzņēma kā viesi Jēzu šajā stāstā? Ha? Marta! Marta. This is how the Amplified says. As you know, I love the Amplified Bible. Nu, paplašinātā Bībele, kura man ļoti patīk, kā jūs. <coughs> Martha received Jesus. Marta pieņēma Jēzu. Welcomed Jesus. Nu, pieņēma viņu kā viesi, sagaidīja. Into her house. Savā namā. Now let me do this as an illustration. Nu, kā yeah? ilustrācija mēs to teiktu. Uh, imagine I'm Martha. Iedomājieties, es esmu Marta. So Raivis is Jesus. Raivis būs Jēzus. Yeah. For some time. I know it's not a, laiciņu, I know it's not a good example, but just be patient. It's just Raivis. Okay? No? Nu lūdzu Raivi. <laughs> So, now this is how many of us in our Christian lives are. This is a spiritual symbolism. Tas ir tāda, nu, Kristīgā simboliskā veidā. We received Jesus, mēs pieņemam Jēzu, welcomed him uzņemam viņu into our home. savā namā. Now, to receive somebody Lai, into uz, your house, lai uzņemtu kā viesi kādu savā namā, it's a huge step. nu, tas tāds liels solis. Because you're welcoming that person into your zone, your private zone, tu your, your life, your everything. Tu ieecini šo cilvēku nu, savā zonā, savā dzīvē. The Bible says Martha welcomed him, received him. Un Bībele saka, ka Marta aicināja, uzņēma viņu. And then Martha is running around doing different things for him. Un tu, Marta, tu skrien apkārt, dara visas tās daudzās lietas priekš viņa. Many of us, we are the same. Un tāpat arī mēs. We're doing different things mēs daudz dažādas lietas to darām, make Jesus feel comfortable. lai Jēzum liktu justies nu, ērti. And just busy with different things. Nu, vienkārši esam aizņemti ar tām daudzajām lietām. The Amplified says tā paplašinātā Bībele saka, that Martha was distracted. ka Marta tika nu, What is novirzīta. Distracted. distracted. You got the word? Novirzīta. novirzīta no tā You know, you're watching the TV and then. Jūs tā kā skatāties televizoru un tu pēkšņi. You know, it, it keeps going like this. You know, you had. Kaut kas, ah, bērnu. Hey, And then you're watching. Tā uzmanība tiek novērsta. Martha was distracted all the time. Martas uzmanība tika novērsta. And then distraction brought in frustration. Un tas, kas novērsa to uzmanību, tad nāca tālāk nākamais līmenis, kad ir tāds sajukums. This is an interesting point here. apjukums. When you are not focused. Tad, kad tu neesi koncentrējies When there is two, three, four things going on. Kāds divas, trīs, četras lietas prātā jau notiek. Frustration comes in. Tad, tad nāk apjukums. What is it? Apjukums. Frustration. Stress, irritation. Nu, vilšanās. Vilšanās. And then. Un tad. Ta is directed towards Jesus. Un tā vilšanās, nu, tā kā vēršās, nu, uz Jēzu. Tā kā tiek novirzīta uz Jēzu. I welcomed you. Es tevi uzaicināju, sagaidīju. And I'm saying, don't you care? Vai tev nerūp? Kā tu why, why don't you tell her to do something? Kāpēc tu viņai nesaki, lai viņa kaut ko dara? What kind of a God are you? Kāda veida Dievs tu esi? And this is how many of us we go through our Christian life. Un arī mēs kādi ejam cauri savai kristīgai dzīvei šādi. Distracted novirzīti, par uz, novirzīt uzmanību by everyday things. par ikdienišķajām lietām. And Jesus says something very powerful. Un Jēzus saka kaut ko spēcīgu. Jesus does not, um, how would I say, Jesus doesn't reject her. Nu, Jēzus viņu ne, neatraida. He doesn't say, get out of my place. Viņš vienkārši, nu, kā, vācies no šeit. No, no, no. Jesus says, Marta. Viņš saka Marta. Marta. Vajag tikai vien lietas. You need only one. Thing. Tev ir vajadzīga tikai viena lieta. Mary Marija chose it. Ir izvēlējusies. It will not be taken away from her. Un tas no viņas netiks paņemts prom. It's interesting in the Gospels when Jesus talked about the story of the farmer who sowed seeds. Ir interesanti arī evaņģēlijos lasīt par Jēzus stāstu par sējēju, kas izgāja sēt. He, it was the same seed. Sēkla bija tā pati. Okay. Viena un tā pati. Same seed for everybody. Katram. Viena un tā pati sēkla. But in one place, Taču vienā vietā, the seed took root and sēkla iesakņojās. The fruits are coming out. Un tad tas augt. Yeah. And then the Bible says un saka, that the thorns ka choked that plant. Nu, tā kā, choked, you know. Tā kā sažņauds, nožņauds, sažņauds, kaut kā, kā saka, The, pla the, the thorns tā, ka vairs viņi nespēja augt. choked and the disciples asked him, kā šīs iemesls? What is the meaning of this? Un tad tas iemesls tam, And Jesus says something very powerful. un Jēzus saka kaut ko He says, Be careful Esi uzmanīgs, that the cares of this world ka šīs pasaules rūpes does not choke nenožņaudz the Word of God. Dieva vārdu. One thing Viena lieta. I was, you know, I feel very ashamed to say this. Nu, man ir kauns runāt par šo. But, but as you know, I like to be honest and real when Bet, I speak. Kā jūs zinat, man patīk būt godīgam, tad, kad es runāju. Just because I'm a pastor doesn't mean that I'm I'm immune to the cares of this world. tas, ka es esmu mācītājs, tas nenozīmē, ka man ir imunitāte, es esmu imūns pret šīs pasaules rūpēm. There was times for weeks Ir, ir bijuši laiki nedēļas, when I was only thinking about that 600 lads. kad es, uh, nu, kad es pavadīju savu laiku domājot tikai par šiem 600 latiem. How? Kā? From where? No kurienes? And my teacher's job, uh, job doesn't bring in that much money. Un uh, mana skolotāja darbs tādu naudu nevar sagādāt. And I remember many times, oh God. And I'm praying Atceros tos arī, kad es lūdzos un my mind, is, my mind is going 600 lads. Un mans prāts vienkārši blakus vēl tā kā 600 lats, 600 lats. <gasps> Machine technicums, the, you know, Tehniskā apskata. techniques apskata par Mašīnai. This and that. Tas un šis. And ministering to people. un kalpošana cilvēkiem. In my mind, somewhere it's there, 600 lat, 600 lat. Paralēli manā prātā vēl 600 lat, 600 lat. And the weeks, I mean, it's getting close. Un tās nedēļas, nu, laiks tuvojās. And this is what happened, I remember. Un kas notika, es atceros. Last, I think, in, in the last two weeks, Pēdējās, iepriekšējās divās nedēļās. I even cancelled many meetings. Es pat atcēlu kādas tikšanās. with people ar cilvēkiem simply because I couldn't concentrate. Vienkārši tāpēc, ka es nespēju koncentrēties. I just couldn't. Es vienkārši nespēju. Until the Holy Spirit really ministered to me. Līdz tam brīdim, kad svētais gars tiešām kalpoja man. Said, Sam, what are you afraid of? What are you afraid of? Ka, Sam, no kā tu baidies? What? No kā? See what is happening. Paskaties, kas notiek. This 600 lats is choking you. Šie 600 lati vienkārši ņauc tevi nost. You need one thing. Tev ir vajadzīga viena lieta. One thing. Viena lieta. And I remember some few days later after that, I just took a decision. I said, okay. Un pēc pāris dienām tad es te pieņēmu lēmumu, teicu, labi. 600 lats, if it comes or doesn't come nu, 600 lati, vai nu viņi būs vai nebūs. I'm not, I'm not going to stress about it. Es par to ne, neuztraukšos vairāk. And I remember my wife asking me in between, do Un we tad, have the money? Tad mana sieva pa vidam vēl tā pavaicāja, vai mums ir tā nauda? I said, no. Nē, es atbildēju. I said, it'll be fine, don't worry. Bet būs labi, neuztraucēs. I took the decision. Es pieņēmu šo lēmumu. I'm not going to stress about this. Es par to neuztraukšos. And few days later the phone call comes. Un pēc pāris uh, dienām man pazvan. The whole amount is paid. Viss tā nepieciešamā summa ir samaksāta. Marta, one thing is necessary. Marta, viena lieta ir nepieciešama. You have received me. Tu esi uzņēmusi mani, pieņēmusi. You have welcomed me. Uzaicinājusi kā viesi savā. Yeah? You're doing many things for me. Tu daudz lietas dari priekš manis. But you're distracted. Taču tava uzmanība ir novērsta. Thanks, Ravi. A few days back, somebody came up to me and asked, he said he wants to get married. pirms kādām dienām pie manis pienāca un nu, teica, ka, ka cilvēks vēlas precēties. He and his, uh, his uh, fiancé. Legal? Yeah. Nē. Yeah. Yeah, yeah. Fiancé? Yeah. Yeah, bride. Mm -hmm. <laughs> I mean, the girl he wants to marry. They both. Meitene vēlas precēties. They both came and. Viņa abi atnāca pie manis. And they're telling me. Un viņi saka, we want to get married. Mēs gribam apprecēties. But we have this, this, this, this, this, this. We don't have this. We don't have this. We don't have. Mums ir tas, tas, tas. Mums nav tas, tas nav. And I remember, I remembered my wedding day. Un es atcerējos savu kāzu dienu. And the weeks before that. Un tās nedēļas pirms tā notikuma. I don't know if you know this. I entered. I went to my wedding with zero. Es cash. nezinu, vai jūs to zinājāt, bet um, savus nosinēju vienkārši uh, pa nulēm. Pa Neko? Jā, neko. neko. Vispār neko. Neko neiztērē. Neko nebija ko tērēt. Huh? Like you didn't have any money. Nothing, nothing nebija ko tērēt, nebija. My, somebody blessed me with the wedding suit. Kāds svētīja ar uh, kāzu uzvalku? And uh, in, according to the Indian custom, Un kā uz indiešu paražām, after the wedding, pēc kāzām, there is the party, pēc kāzām notiek svinības, the reception. Um, and, Viesu we, and we had we had, we had invited around thousand something people. Mums apmēram tā kā tūkstos bijām saicinājuši. No, it's normal for us. Tas tā normāli. Uh, so, um, <laughs> so I was, I remember and it's the Indian custom. You need to have a special uh, dress for the evening party. So Liga already had a beautiful Indian costume. I still had the suit. Man joprojām tas uzvalks bija. And somebody told me. Un kāds pateica man. That Sam, we want to bless you with the evening wear also. Sem, mēs tevi arī gribam svētīt ar tā vakara īpašo tērpu. Atbilstoši. And they just took my picture. Viņi vienkārši nofotografēja mani. You know, in which I was the full Pilnā size auga. photograph. And they said, we will, we'll get you the dress for you. Viņi teica, mēs dabūsim tev to so, <laughs> tērpu. right before the wedding. Īsi pirms kāzām. I asked my friend, I said, es savam draugam tā kā pavaicāju. Is there, has, the, has the dress coming? nu, vai tas darbs būs? They said, no. Viņi teica, nē. Relaxed, going into the wedding, Tāds worship. devos uz kāzām, slavēju. I do, I do. Es pieņem, jā, jā. Sieva vīrs. Service is over. Uh, nu, tā ceremonija ir beigusies. There's a half an hour break before uh, the mm. party. Nu, pusstundas tāds, nu, tā kā pārtraukums līdz, līdz tam um, svinību laikam. And during that time, this guy runs it. Here it is. Un tajā laikā tas Džeks pieskrien, nu jā, viņš ir dabūjis. Put it on. Es uzvelku. It fit. Un tas der. It's fit me very well. Ļoti labi man nu, tā piegulēja. And then, Un beigās, from that our story started. Uh, From there our story no, started. No, no tā mirkļa tad mūsu stāsts arī sākās. And I remember those days. Un es atceros tās dienas. God always encouraged me to be very simple. Dievs vienmēr man ir iedrošinājis būt vienkāršam. Don't think too much. Pārāk daudz nedomā. Be very simple. Esi ļoti vienkārši. Trust me always. Uzticies man vienmēr. It's a crazy principle. Tas tāds diezgan traks princips. Not logical. Nu, neloģisks. but very powerful bet And I told this couple, Un es šim pārim teicu, I said, okay, you don't have this, this, this, nu, no. labi, jums nav tas, tas, tas, tas, tas. I want to know only one thing. Es gribu zināt tikai vienu lietu. Has God spoken to you? Vai Dievs ir runājis uz jums? Do you have peace in your heart Vai jums ir miers jūsu sirdīs, that you need to get married? ka jums ir jāprecās? Yes. Okay. Labi. That's it. Ar to pietiek. Everything else is, will follow you. Don't worry. Viss pārējais vienkārši nāks, neuztraucieties. Let's get ahead. Go ahead and get married. Vienkārši tad, nu, iesim uz to un precēsimies. So they're getting married now in January. Janvārī viņi precēsies. We spoke a few weeks back. Kad pāris nedēļas atpakaļ mēs runājām viņiem. From that time, no tā mirkļa, miraculously provisions have started coming in. brīnumainas lietas, tāda, nu, tāds tā kā līdzekļi, ka nāk. Miraculously. Vienkārši brīnumi notiek. Just a simple decision. Vienkārši lēmums. I'm not going to get stressed about many things. Es par tām daudzajām lietām neraizēšos. One thing. Viena lieta. Has God spoken to me? Vai Dievs ir runājis uz mani? Is he my everything? Vai viņš ir mans viss, kas man ir? Jesus laid it down very clearly. Jēzus to izklāstīja vienkāršā veidā. You cannot serve two masters. Tu nevari kalpot diviem kungiem. When you get up in the morning, kad tu no rīta pamosties, what is the first thing that you do? Kas ir pirmā lieta, ko tu dari? Any situation. Jebkurā situācijā. The first thing. Pirmā lieta. Seek his face. Nu, ierauga viņa seju meklē viņa seju. Seek his face. Even when Mek Arthas, when Arthas, pēc viņa vaiga. I keep telling this to Arthas about situations. Es Pray tur, first. Turpinu teikt arī Artam. Artim, lūdz par to. When somebody asks me about anything. Kad kāds man par kaut ko pavaicā. First. Pirmā lieta. Ask God. Prasi Dievam. My mom always had this principle. Manai mammai, mana mamma vienmēr lietoja šo principu. When father died and went to be with the Lord. Kad uh, Tēvs nomira un devās pie tā kunga. Four boys. Četri puiši. And one girl. Četri dēli un viena meita. And I'm talking of 20... my, my father died 89. Mans tēvs nomira 89. And in those days it was very hard. Un tie laiki bija very grūti hard laiki. for women to work. Ļoti grūti laiki priekš sievietēm, ka viņām bija jāstrādā. And my mom was 45 years old. Un manai mammai bija 45 gadi. Okay, and she doesn't have an education qualification. Viņai nav nekādas izglītības. She, I think she has finished only 10th class. Man liekas, ka viņa kāds 10 klases ir pabeigusi. The funeral is over. Bēres ir beigušās. We four boys and one girl. Mēs četri bērni, četri dēli un viena meita. Sitting at home. Sēžam mājās. Looking at mom. Skatāmies uz mammu. What do we do next? Nākamais, ko mēs darīsim? I had a fear. Man bija bailes. That she would marry again. Ka viņa vēlreiz apprecētos. Es baidījos par to. We're sitting. What do we eat? mēs sēžam, ko mēs ēdīsim. And I remember mom's principle. Un es atceros mammas principu. Throughout her life. Viss caur viņas dzīvē. And even today she still has it. Un pat vēl šodien viņa to pielieto. Very simple. Ļoti vienkārši. Let's pray. Lūksim. And ask God. Lūksim un prasīsim Dievam. He will not fail us. Viņš uh, mūs nepametīs. And she would just start praying and every time she prays, un viņa vienkārši sāk lūgt, un tad, kad viņa sāk lūgt, she cries. viņa raud. Mama, let's pray for the food. Mama, lūksim par ēdienu. <laughs> she cries. Viņa raud. I'm going out to the shop. Es dodos iepirkties uz veikalu. Let's pray. Lūksim. Lord, protect him as he goes. sargā viņu, kamēr viņš iet. And starts crying. Un sāk raudāt. And I remember watching her. Un es atceros, tad, kad es viņu vēroju, skatījos thinking, uz viņu, God, domāju, Dievs, I want such intimacy. Es gribu šo intimitāti. With you. Tādu intimitāti ar tevi. And the simplicity and the the, the only thing was tā vienīgā lieta bija she kept her focus. Viņa turpināja koncentrēties. One thing. Uz vienu lietu. 20 years later, 20 gadus pēc 20 gadiem two of three of us are married. Mēs trīs mēs esam precējušies. We went through university. Mēs esam pabeiguši universitātes. We had we bought cars. Mēs esam iegādājušies mašīnas. All the prayers. Viss caur tas ir noticis caur lūkšanām. We boys watched her. Mēs dēli vērojām viņu. Just one thing. Viena lieta. One thing. Any situation. Viena lieta jebkurai situācijai. Let's pray. Lūksim. I remember once um, uh, yeah, we were I wanted to go out somewhere with my friends. Un es atceros vienu, nu, kā lietu, es gribēju doties ārā ar saviem draugiem. Very far away. Kaut kur tādā tālā ceļojumā. And mom didn't feel peace in her spirit. Un manai mammai garā nebija mieres. So she said, Sam, don't go. Un viņa vienkārši teica, Sam, nedodies. I said, <laughs> Dad's gone to be with God. Nu, un es teicu, nu, mans tētis ir devies pie tā kunga. You can't stop me. Tu nevari mani apturēt. I'm a big guy. Es esmu liels džeks. I wanna go, I'll go. Es, ja es gribu doties, tad es arī došos. And I remember her answer. Un es atceros, ka viņa atbildēja man. Okay. Labi. I will pray. Es lūkšu. <laughs> and you will not go. Un tu neies. But she knows to scream, just simple. Viņa tā vienkārši. She prayed that night. Tajā vakarā viņa lūdza. I was supposed to leave after two days. nu, man vajadzēja doties ar tiem draugiem pēc divām dienām. The next day, nākamajā dienā, I met with a bike accident. You? Mm-hmm. Bike? Mm-hmm. Mocīts, jā? Mot motocikla avārijā es iekļuvu nākamajā dienā. And I went, I had to go through surgery. Un man vajadzēja arī, nu, tad operācijā būt ķirurģiski iejaukšanās. God protected me definitely. Dievs noteikti mani pasargāja but I never went on that trip. In every situation, one thing. She wouldn't think anything else. Jesus looks at his people. <clears throat> Jēzus skatās uz saviem cilvēkiem. Says you cannot have two masters. Un viņš saka, nu nevar nevar kalpot, nevar būt tev divi kungi. Today I feel the same. Un šodien es tāpat jūtos. Jesus looks at each one of us. Jēzus skatās uz ikvienu no mums. Says you cannot have two. Nu, nu nevar būt tā, ka tev ir divi kungi. You welcome Jesus into your house. Tu esi ieaicinājis Jēzu savā namā. Super. You love him. Tu mīli viņu. Super. Super. But you're distracted. Taču tava uzmanība ir novirzīta. That distraction nu, tā uzmanības novēršanās brings in frustration. Uh, vilšanos. Tā ienes sevī vilšanos. <gasps> Because you're not happy. Jo tev nav prieks. No peace. Nav, nav miera. One thing. Viena lieta. One day when we when we will stand before God kādu dienu, kad mēs stāvēsim Dievu priekšā. I have a very strong feeling. Tāda, nu, spēcīgs sajūts ir. That when we stand before our Father, tad, kad mēs stāvēsim savu tā priekšā, we will understand mēs sapratīsim, there was no need for us to get worried about so many things that we are worried about today. nu, tam nebija nekādas tādas jēgas nozīmes raizēties, uztraukties par tām daudzajām lietām, par ko mēs bijām uztraukušies. What are you worried about? Par ko tu esi noraizējies? If you write, if you write it down in a piece of paper, ja tu esi noraizējies, tad pieraksti to uz papīra lapiņas. Everything that you are worried about. par visām tām lietām, par ko tu raizējies, uztraucies un domā par, par ko tu domā. You write it down on a piece of paper. Pieraksti, uzraksti to uz papīra. And then un tad imagine if you had only half an hour to live. Un vienkārši iedomājies, ka tev pusstunda ir atlicis, ko dzīvot. That's it. Un viss. Then go through that list again. Un atkal tad pārskati to lapiņu. Trust me. Nu, uzticies man. You and I will be shocked. Nu, tu un es būs, būsiet šokēti. That that list. Ka tas sarakstiņš, kas tur būs. Most probably. Nu, tā lielākoties. Will mean nothing. Nu, neko tad nenozīmēs tajā pusstundā. Can I be honest with you? Vai es varu būt godīgs, atklāts ar jums? I have no idea man nav nekādas vispār priekšstata. What does eternity with God means? Ko nozīmē mūžība kopā ar Dievu? What does it mean? That one day Ko tas nozīmēs, ka we will kādu leave, dienu we will leave this world mēs atstāsim šo pasauli and we will be with him forever. Un mēs būsim kopā ar viņu mūžīgi. Es nesaprotu. Es nesaprotu. Um, I, I can't even compare it with something. Okay, es to nevaru eternity is like this. Nevar salīdzināt. Mūžība ir līdzīga. But when I think about it, bet kad es par to domāju, somehow kaut kādā veidā I feel es jūtu very peaceful. Jūtu tādu mieru. Es esmu mierīgs par to. Suddenly, I am not stressed. Pēkšņi es neesmu vairs nu, stresā. In this world, šajā pasaulē, you will have trouble. Jums būs nu, raiz, ne, nu, grūtība. nepatikšanas grūtības. But, taču, be of good cheer. Jesus says, Be of good cheer. Laimīgs, es, be esi laimīgs. Esi laimīgs, nu, esi stiprināts, iedrošināts. There was something very, the, the, the thing, the, one of the main things that fascinates me about Jesus tās lietas, kas man vienkārši nu, abrīno par Jēzu, is that he was never stressed. Ka viņš nekad nebija nu, tāds stresā. Never. Noraizējies. Never. He's sleeping in the boat. Storm comes. Vētra tur ir. Get up! Celies augšā. Don't you care? tev nerūp. peace. Miers. Peace be still. Nu. Lai vētra pierimst. And the Bible says. Un saka. Instantly. Un, nu, tajā pat mirklī. The storm ceased pierimst. Everything was calm. Un viss nomierinās. And then Jesus turned to the disciples. Un Jēzus pagriežās pret mācekļiem. Why? Kāpēc? Were you afraid? Kāpēc jūs bijāt nobijušies? And according to me, un kā balstoties uz man, according to my version of the story, balstoties uz man to versiju par šo stāstu. He told that to the disciples. Viņš to skat, teica saviem mācekļiem. And went back to sleep. Un devās atpakaļ gulēt. <laughs> What was the key? Nu, kas tur bija tas galvenais? Jesus said this. Jēzus teica. My will. Mans prāts. Is to do the will of my Father. Ir darīt mana tēva prātu. Viss one thing viena lieta, Jesus had, kas Jēzum bija, and he was stress free. Un viņš bija brīvs no stresa, no uztraukumiem. You cannot serve two masters. Nevar kalpot diviem kungiem. You cannot love two masters. Nevar mīlēt divus kungus. You can try. Jūs var, tu var mēģināt. Mēģināt, labi? I can bet. Ticiosilor, nu, berēt. try. Try. Mēģini, mēģini. Lūdzu, try. But guarantee. Taču es garantēju. You will never be peaceful. Tev nebūs miers, tev nebūs mierā. Never. Nekad nebūs. Marta. Marta, Marta, Marta. Thank you for receiving me. Thank you for Mārta, welcoming. paldies, ka tu man uzaicināji, ka tu man pieņēmi. But you're distracted. Taču tava uzmanība ir novērsta. I shared what I sense in my spirit. Un es padalījos, ko es jūtu savā garā. When I talk with people, kad es runājos ar cilvēkiem. Oh, Jānis is this. Or if I hear about people. Nu, ko es arī dzirdu arī par cilvēkiem. Oh, this, that, this. Oh, tas un tas un tas. Oh, Sam, do you know? Oh, Sam, vai tu zini? Ah, like this. Ah, tas this notiek. is happening. Oh, tas, tas notiek. That is happening. Tas notiek. Oh, this is going to happen to Latvia. Oh, šis te notiks Latvijā. Oh, this and that. Šis un tas. Oh, I have to keep reminding myself. Un man pašam sev ir jāatgādina. Sam. Sam. One thing. Viena lieta. One thing you need. Viena lieta ir tev vajadzīga. God. Dievs. What is your heart? Kas ir tavā sirdī? About this person. Par šo cilvēku. What is your heart? Kāda ir tavs sirds? About this situation. Par, par šo situāciju. I hear this. Es dzirdu to. I hear this. Es dzirdu atkal kaut ko but citu. Lord, what is your heart? Taču, kungs, kāda ir sirds tajā? And so many times. tik daudzās lietās. Peace comes in. Tik daudzos reizēs miers ienāk. When you pray that. Kad tu lūdz to. One thing. Viena lieta. One. I'm not saying life becomes, you know, comfortable, everything is easy. Es nesaku, ka viss uzreiz pārvēršās tāda baigi viegli. No, no, no. Peace comes in. Miers ienāk. Peace. You know tu zini, that he will not fail you. Ka viņš tevi nepametīs, neatstās. Amen? Amen. One thing. Viena lieta. One thing. I think I told you guys about this pastor in the U.S. ka es jums jau stāstīju kādreiz par mācītāju Amerikā. He says all kinds, of, I mean, people in the church, they come to him with all kinds of problems. kad eh, draudz cilvēki iet pie viņa ar dažādu veidu problēmām. Somebody, some people come to him saying, Daži cilvēki atnāk un saka, Pastor, mācītāji, artist said this to me. Ārtis man pateica šito. My heart is grieved. Un mana sirds ir noskumusi. Somebody else comes to him. Kāds cits atkal atnāk. Pastor, mācītāji, I'm going through financial difficulties. Mēs eju tādām finansiālām grūtībām no cauri. Un man nav nekādas saprašanas idejas, ko man darīt. Some people come to him. Kāda cilvēka atkal atnāk? Oh, I want to get married. Oh, es gribu precēties. And there's nobody. Bet nav neviens. What do I do? Ko man darīt? So all kinds of problems. Un dažāda veida šīs problēmas. And he's a very old, experienced pastor. Un viņš ir ļoti vecs un arī pieredzējis mācītājs. And he told me this. Un viņš teica man. Sam, you know what I do? Sam, tu zini, ko es daru? Any questions, any problems. Jebkāds problēmas jautājumi. When they come to him kad uh, viņi atnāk pie viņa. Pastor, we want to speak to you. We need wisdom. O, mums, mācītāji, mums ir jārunā ar tevi, mums vajag gudrību. He just say, Un viņš saka, have you spent time with the Lord? vai tu esi pavadījis laiku ar Dievu? What has God spoken to you through the Bible? Ko Dievs ir runājis caur Bībeli uz Have you tevi? prayed about this? Vai tu esi lūdzis par šo? Took time to seek God about this? Vai tu esi uh, paņēmi pavadījis laiku, lai meklētu to kungu? Uh, no. Mm, nē. I've been busy. Es esmu bijis aizņemts. Job. And, darbs. Un... Okay. Labi. Next two weeks. Nākamajās divās nedēļās. Every day. Katru dienu. Keep this as your priority. Uh, pieņem šo kā savu prioritāti. That you spend time with God. Kad tu paudi laiku ar Dievu. And you seek His face. Tu meklē viņa vaigu. First! Pirmām kārtām. Before you see somebody else's face nu, tā kā dari šīs lietas pirmās, pirms tu kādu sasto, come, satiecies. come to me after two weeks. Un tad uh, nāc pie manis div, pēc divām nedēļām. And he told me this. Un viņš man teica, Sam, Sam, after two weeks, pēc divām nedēļām very, very few come back. ļoti nedaudzi nāk atkal. Huge percentage of the people. Nu, tāds tā kā nu, liela procentuāla receive the answers Viņi saņem savus atbildes in those two weeks. šajās divās nedēļās. Amen. Amen. One thing. Viena lieta. Sam is here today. Hmm? Sam is here today. Sams? Sams ir šeit šodien. Tomorrow I might be dead. Nu, varbūt es rītā nomiršu. The church is here today. Šodien ir draudze. Tomorrow we might not have church. Varbūt mums rītā nebūs draudze. These things are passing. Šīs lietas ir nu, vienkārši kā zuduši. Churches iet. come and churches come and go. Draudzes nāk un iet. Pastors come and go. Mācītāji nāk un iet. Christian superstars come and go. Kristiešu superzvaigznes nāk un iet. People come and go. Cilvēki nāk un iet. Your husband, your wife one day will disappear. Tavs vīrs vai sieva kādu dienu arī aizies. God Nomirs. remains. God remains. Bet Dievs paliek. And I love what the Bible says. Un man patīk, ko Bībele saka. Jesus is the same. Jēzus ir tas pats. Yesterday. Vakar. Today. Šodien. And forever. Un mūžīgi. Amen. Amen. One thing we need. Viena lieta, kas mums ir vajadzīga. Amen. Amen. Why don't we stand up to our feet? Piecelsimies.